Bir gün bir qız şeyxə məktub yazır və belə deyir. Şeyx, tanınmış hörmətli bir ailədən idim. Ən yaxşı oğlanlardan biri ilə ailə həyatı qurdum. Çox xoşbəxt yaşayırdıq və hamı bizə qibtə edirdi. Elə bir şey yox idi ki, mən onu ərimdən istəyim və o da mənim üçün onu tapıb gətirməsin. Ailəmiz dindar bir ailə idi. Çox xoşbəxt idik, amma bax gör başıma nə gəldi. İnternet barəsində insanlardan çox eşitmişdim. Bir gün ərimdən xahiş etdim ki, evə internet qoşsun və o da bunu etdi. Mənim bir qız rəfiqəm var idi, o internetin dilini mənə öyrətdi. Nəhayət, bir gün internetdə çat, yəni qarşılıqlı söhbət etməyi öyrəndim və başladım insanlarla danışmağa. Ərim çıxıb işə gedirdi, amma mən evdə səhərdən axşama qədər internetin qabağında otururdum. Bu vaxta qədər salih bir qadın idim, haramlardan uzaq idim. Amma bir gün internetdə Mənə görə əxlaqı gözəl bir gənclə tanış oldum. Bir-birimizə bir-birimizlə çoxlu söhbət edərdik. İnternetdə danışmaq və bir-birinə şəkil göndərmək olur. Bunu bilə-bilə bəzi insanlar interneti gətirib evlərinin içərisinə qoyurlar. Amma fikirləşmirlər ki, evlərinə fitnə gətirirlər. Qız oğlanı görür, oğlan qızı artıq qıza bayra çıxmağa ehtiyac yoxdur və s. Qız deyir, başladım oğlanla gündəlik danışmağa və qəlbim ona bağlandı. Amma ərimi də çox sevirdim. Ərim çox ağıllı idi. Amma tanış olduğum oğlanı da çox sevirdim və günlərimiz belə keçərdi. Bir gün oğlan mənə belə dedi, əgər ərin səni boşasa, mən səni alaram. Bundan sonra mənim ilə ərim arasında bəzi problemlər çıxdı və o şübhələndiyi üçün interneti evdən uzaqlaşdırdı və məni internetdən məhrum elədi. Və biz Həmin oğlan ilə bir-birimizə telefon nömrəsi vermişdik. Başladıq bir-birimiz ilə danışmağa. Ərim isə şübhələndiyi, şübhələndiyi üçün telefona danışığı yazan cihaz qoymuşdu, amma mən isə bunu bilmirdim. Bir gün evə gəldi, məni nə döydü, nə də söydü, nə də cəmaat içərisində məni biabır etdi. O çox ağıllı idi. Cibindən kaseti çıxarıb maqintofona qoydu. Mənim oğlan ilə olan bütün söhbətlərimin hamısı orada yazılmışdı. Mən ona dedim, məndə nə istəyirsən? O mənə dedi, Get atanın evinə boşanmaq istədiyini onlara bildir və mən də gəlib səni boşayacam. Mən getdiyim atama artıq həmin oğlanla yaşamaq istəmədiyimi bildirdim. Və o da gəlib məni boşadı. Bir sözlə demək olar ki, öz əllərimlə öz evimi dağıtdım. Bundan sonra başladım o biri oğlanla danışmağa və görüşməyə. Həmişə görüşə çıxanda ondan evlənmək barəsində soruşardım və deyərdim, nə vaxt elçi gələcəksiniz? O da mənə belə cavab verərdi: "Çox uzaq deyil, bu yaxınlarda hər şey düzələcək." Və belə bir və belə bir vəziyyətdə 1 ilə yaxın onunla gəzdim. Və sonra o məndən qırıldı. O məni axtarmayınca mən onu axtardım. Ona zəng etdim və soruşdum: "Nə vaxt elçi gəlirsiniz?" O mənə dedi: "Ey atılmış, sən kimə lazımsan?" Mən ondan təəccüblə soruşdum: "Nə deyirsən?" O yenə cavab verdi: "Ey atılmış, sən artıq heç kimə lazım deyilsən. Sən elə fikirləşirsən ki, Kimsə səninlə evlənmək barəsində düşünür. Mən dedim, niyə görə düşünməsin? O dedi, ona görə ki, birinci dəfə xəyanət edən ehtimal var ki, ikinci dəfə də xəyanət etsin. Mən cavan oğlanam, səninlə bir müddət keyfimi çəkdim, artıq mənə yetər, bəsdir. O ki, qaldı evlənmək, evlənəsi qızları necə tapmaq lazımdır, mən onu çox gözəl bilirəm. Evlənəsi qızları internetdən tapmırlar. Şeyx, indi mənim 30-dan yuxarı yaşım var və heç kim artıq mənə yaxın gəlmir. İndi isə həyatımı intihar etmək barəsində düşünürəm. Bu məktubu sizə yazıram. Ola bilsin ki, bu məktubu sizə çatanda artıq mən bu dünyada olmayacağam və ola bilsin ki, siz mənim hekayəmi oxuyanda mən torpaq altında olacağam. Əgər ölmüş olsam, sizdən mənim üçün Allahdan bağışlanma diləməyinizi, əgər sağ qalsam, mənim üçün Allahdan hidayət istəməyinizi xahiş edirəm. Baxın, ey müsəlmanlar, şeytan heç kimi birdən-birə yoldan çıxartmır, yavaş-yavaş insanı aldadır. İnternetdə olan bütün şeylər haram deyil, orada çoxlu faydalı şeylər var, dəvət, elm və s. Amma şeytan səni yaxşı işlər etmək niyyəti ilə yavaş-yavaş pis şeylərə meyl, e, meyl elətdirməsin, diqqətli ol. Xüsusilə də övladların ailən üzərində niyə görə qız uşağı gecə yarıya qədər oturub telefonla danışmalıdır. Məyər bu səndə şək-şübhə doğurmurmu? Başlığı telefon axırı rüsvayçılıqla qurtaran hadisələr minlərcədir, yüzlərcədir. Amma o rüsvay olan qızlar, birinci onlar da ağıllı, əxlaqlı idi. Biz demirik telefonla danışmaq olmaz, amma diqqətli olmaq lazımdır. Hər şeyin həddi, hüdudu var.